Yeah, yeah, yeah, Bad Bunny, baby. Es una loca. Me manda videos a las mientras se toca. Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar, yeah. Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la fecha a buscar, yeah. Que la fecha a buscar, yeah. Es una loca, me manda videos a las mientras se toca. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo Que la vaya a buscar yeah. Que la vaya a buscar me tira video por Snap pidiéndome que la vaya a buscar. Que con él siempre termina mal y que conmigo termina mal. Nena, no hay otra igual. Prende fuego la cama, te viene conmigo nomás. Me mira cuando está atragantada. Sabe, bebé. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer en la noche. Sabe, bebé? ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer Esta noche. Es una loca, me manda videos a la mientras se toca. Me Dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la fecha a buscar yeah, que la fecha buscar, yeah, es una loca. Me manda videos al snap mientras se toca. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah, que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la fecha buscar, yeah, que la fecha buscar, Hoy yo te meto un gol como agüero, contigo me voy a cuero, Yo sé que ese culo vale dinero, pero pa' mí yo lo quiero, yeah. Uh. El loca con la marihuana y codeína. Se pone bella y se me trepa encima. Ella tiene todo lo que me domina. Que rico chinga la baby en Argentina. Ah. Otra yo como no te lo va a hacer. Otra como tú no vuelvas a hacer. Te rompe el toto y te lo manda a hacer. Se quitó la ropa y se queda en tacones. Le gusta chingar la pero en los balcones. Si se sale ella misma lo pone. En la cama rebelde ya no me respeta. Le pido un beso y me da la combi completa. ¿Qué? chocha, culo, teta, chocha, culo, teta. Solo hice pa' probar, ahora pide pa' llevar. No te vayas a enamorar, que yo no sé nada mal. En cuanto una diosa, traga y se lo goza. Toda una golosa, la más dura desde Buenos Aires me pasa. Me manda video al mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al mientras se toca me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar tomo una pastillita loca y puso la otra mitad entre mi boca. Y yo la toco y ella me toca. No quiero otra y no quiero otra. Ya la dueña del lugar va a tumbármelo. Si me pego atrás me dice dámelo. Me lo sacó la boca para fumárselo. Sabe que ahora no vamos a pasar mejor. Estoy bajo su poder, poder. Ni yo sé que tomé, tomé. No lo paré mover, mover. Creo que quiere mover, oh Una madre muere, Entre líneas lo sé, soy loca, yeah. Me manda video wall snap mientras se toca, yeah. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, yeah. Que la vaya a buscar. Me dice loca, se sé si solo mira y no me toca. ¿De dónde salió esa puta? ¿Quién es? Todos se preguntan si lo hago bien. Yo les enseñé toda esa dicha mover. Págame, págame, págame. Que este culo se lo merece. Y págame, págame, págame. Si quieres que esta noche me bien. Te sabes lo mover, bien. De que te enamores, bien. Es que no puede aguantar, que lo voy a matar.